บุ๊กทู ยี่สิบเก้าอุตตะสคราอุตตะสคราที่ร้านอาหารหนึ่งรีสตอรันชีปีรูเอดรีสตอรันชีเอร์ทีโต๊ะนี้ว่างไหมคะ მაგიდა თავისუფალია? მაგიდა თავისუფალია? დიშან იარდა რაიგან აჰარ ქა. მენიუ მინდა თუ შეიძლება? მენიუ მინდა თუ შეიძლება? კუნ მი არაი ნაემ მე ქა? რას მირჩევთ? რას მირჩევთ? ดิฉันขอเบียร์ค่ะ เอร์ทิลูดิทูเชิดเลบะเอร์ทิลูดิทูเชิดเลบะดิฉันขอน้ำแร่ค่ะ เอร์ทิมินเนอรัลูริสกาลิทูเชิดเลบะเอร์ทิมินเนอรัลูริสกาลิทูเชิดเลบะดิฉันขอน้ำส้มค่ะเอร์ทิปอร์ทอคลิสจวนิทูเชิดเลบะ ფორთოხლის წვენი თუ შეიძლება დიშან ხო კაფე ხა ერთი ყავა თუ შეიძლება ყავა თუ შეიძლება დიშან ხო კაფე საი ნომ ხა რძიან ყავას დავლევდი რძიან ყავას დავლევდი กรุณาใส่น้ำตาลด้วยนะคะชักคริตทูเชดเลวาชักคริตทูเชดเลวาดิฉันขอชาค่ะ เอร์ติชัยทูเชดเลวาเอร์ติชัยทูเชดเลวาดิฉันขอชาใส่มะนาวค่ะ เมมินดาชัยลิมอนิตเมมินดา ใช้ลิมอนิดดิฉันขอชาใส่นมค่ะเมมินดาชชยรจิตเมมินดาชชยรจิตคุณมีบุหรี่ไหมคะซิการ์ติคอมอาร์กักต์ซิการ์ติคอมอาร์กักต์คุณมีที่เขี่ยบุหรี่ไหมคะ გააქვთ საფერფლე? გააქვთ საფერფლე? კუნ მი ფაი მე ქა? გააქვთ ცეცხლი? გააქვთ ცეცხლი? დი შენ ხად სომ ქა? მე არ მაქვს ჩანგალი. მე არ მაქვს ჩანგალი. ดิฉันขาดมีดค่ะ Me armakustana. Me armakustana. ดิฉันขาดช้อนค่ะ Me armakus kovzi. Me armakus kovzi.